для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Стары ўзяў з кутка ля варот вілы, падаў хадосьцы, сказаў, што яна будзе з Іванам бандграбаць салому, а Ганні кіўнуў галавой наверх. «Палезеш туды, падаваць снапы». «Не баішся?» – спачувальна азваўся Яўхім. «Чаго?» – спытала Ганна. «Высоко? Галава кеб не закружылася». Ён зарагатаў і ўраз абарваў смех – перахапіўшы строгі позірк, што кінуў бацька. Не на вячоркі пазваны, прамовіў халімон. Яўхін паслухмяна прамаўчаў, паказваючы сыноўнюю пакору. Драбіну прынясі. Яўхім кінуўся на двор, стаўляючы драбіну к снапам павёў вокам да бацькі, калі ўбачыў, што той адвярнуўся, падміргнуў ганне. Не бойся, няма чаго. Падтрымай трохі попрасіла Ганна сяброўку, уберучыся за драбіну, каб я часам не забілася. Драбіна ледзь даставала да верха і стаяла крута. Здавалася, вось-вось адарвецца ад снапоў стане на момант роўна і паляціць назад, і Ганна паляціць спіной на застаронак на вострую яго агароджу з плашак. У яе халадзела усярэдзіне, але трэба было лезці, лезці, не марудзіць, бо там, унізе, чакаў, стары корч. Ледзь яна з палёгкай стала на снапы каля сахі, рабаваты парабак падаў ёй вілы, схіліў на бок, узваліў на плечы драбіну, глуша крыкнуў прываду пачынаць, і малатарня лёгка і звонка загаманіла. Ганна заспяшалася, Падчапіла пад перавясла першы сноп, напружыўшы рукі, узняла і спусціла ўніз к мастку, дзе стаяў побач з бацькай Яўхім. Вілы, аднак, не даставалі да мастка, і сноп прыйшлося сноў кінуць Яўхіму на рукі. Яўхім, ухапіўшы сноп, мігам развязаў яго, пацунуў па мастку да бацькі, які ўзяў яго звыкла, разраўняў і паснай пусціў на барабан. Барабан, што ашалела круціўся, прагну хапіў жыта, замалаціў па ім задаволена аж надрываючыся, засвістаў і завыў. З гэтага часу глушакова гумно было поўна гулу, ляска, тупылу, што разыходзіўся да сцен, падымаўся да ганны, да вільчыка, вырываўся недзе ў расчыненыя вароты, ў шчыліны. Ганна сноб за сноба падчапляла на вілы, узважвала, кідала яўхіму, які спрытна хапаў на ляту, клаў на масток. Позіркі іх час ад часу сустракаліся. Яўхім лавіў яе вачыма, ад якіх цяжка немагчыма было ўцячы, і было ў яго вачах штосьці такое, што напамінала пра той вечар, ад чаго ёй зноў станавілася няёмка і трывожна. Ганна старалася паказваць, што не заўважае, не разумее гэтага позірку, помніць цяпер толькі пра адно: хто яна і для чаго тут? Работніца, парабчанка. Барабан, што выў і выў шалёна, быццам ненасытны, як бы напамінаў ганні пра яе абавязак, ён не даваў марнавацца. Не дадумак лішніх было не да разваг, трэба было выбіраць снапы, пачэпліваць так, каб не спадалі з віл, кідаць удала ўніз. Вось адзін сноп плеть узняла яго на вілах, Ён стаў разлазіцца, аб'язджаць, пэўна перавясла было нямоцнае ці адкруцілася. Ганна хутчэй апусціла сноп, узялася перавязваць яго. Зірнуўшы ўніз, каб кінуць сноп, заўважыла, што стары ўжо чакае, нецярпліва, незадаволена. Калі брала снапы блізка пад рукамі, то можна было не спяшацца, перадыхнуць трошкі хвіліну. Снапы ж, аднак, ляжалі не толькі блізка, былі і далей, і, можна сказаць, далёка, дзе-небудзь у дальнім кутку, тут ужо нельга было не хапацца, не гнацца. Пакуль данясеш, трымаючы на вілах, стараючыся не паслізнуцца, не спаткнуцца, не вывіхнуць нагі, хадзіць па снапах, о, гэта не па зямлі, ледзь управіся ў пару. Пахадзіла, пабегала так... Дыхаць пачала часта засаплася, рукі, ногі, спіна наліліся цяжарам утомы. Але Ганна як бы не заўважала. Не ў навіну гэта было ёй, усе клопаты, усе думкі былі аб адным: не пазніцца, упраўляцца, яе ўзялі рабіць, а рабіць гэта не цешыцца, не радавацца, рабіць гэта вось так, подплыве на вочы шыю, спіну, яна чыгунее, руки лопіць ад натугі, а ты не зважай ні, за... ні на што. Пачэплівы сноп ад перавясла, кідай на масток. На тое корчы пазваў, а корч не любіць, каб рабілі абы як, абы да быць. Рабіць гэта значыла рабіць. Гэта значыла пакутаваць. І ў гэтай пакуце адно жыве цярплівае, тупое салодка, як мара жаданне, некалі ж павінна гэта спыніцца. Гэты ляск ад гул, гэты гон, і можна будзе разагнуцца, пастаяць і аддацца радасці спачыну. Толькі калі ж гэта будзе невядома, адно ведае, не скорашчэ, не скора. Гудзе, грыміць гумно, пыл круціцца, устае да вільчыка. Сноп, яшчэ адзін яшчэ адзін, яшчэ сноп і яшчэ. Калі стары махнуў ёй, што падаваць ужо не трэба, Ганна ледзь магла стаяць. Ногі яе падгіналіся. Рукі зняможана дрыжалі, хацелася паваліцца і нічога не бачыць не чуць. Як праз сон дайшло да яе, што барабан гудзе ўжо зноў звонка, пуста, Ён не малоціць. Неўзабаве ён і зусім змоўк, гумно як бы амярцвела, адночуліся галасы за сцяной. Пакармі коней, сказаў стары глушак сваім, роўным сіплаватым галаском яўхіму. Потым падняў вочы на ганну. А ты злазьдае, пакуль тое саломы ад грабці памажы. На дварэ было ўжо не так хмурна, як раніцай. Праз хмары гатова было вось-вось прарвацца сонца. Пасля змроку і пылу гумне Ганна аж зажмурылася ад яркага здалося святла. Густы, але нямоцны вецер, крануў спатнелы твар свежасцю, пагнаў па спіне па руках халадок, і ёй адразу стала лягчэй. Амаль адразу ж услед выйшаў і стары глушак, запылены саломкай у шырокай коротка пастрыжанай рудой барадзе, паглядзеў на стог саломы і паморшчыўся. Рэпа расселася, утаптаць трэба. Ён заўважыў, што хадоська, хацела штосьці сказаць, напэўна, апраўдацца, але ён апярэдзіў, пакуль Іван вернецца. Іван павёў з Евхімам карміць коней, хадоська заспяшалася пакорліва, супакойваючы: « Зараз, зараз, дядзячко. Хлімон не сказаў больш нічога, ціхай дробнай хадой падаўся да прывада, нахіліўся над прывадным колам, штосьці стаў разглядваць. Утоптваючы стох, разам з хадоськай Ганна бачыла, як вярнуліся ад хаты старая глухшачыха, што несла чыгун накрыты латкай сцяпан з лазовай каробкай за плячыма. Каля гумна ляжала тоўстая учарнелая шула. Старая паставіла чыгун пры ім, узяла ад сцяпана каробку, пачала выкладваць на шула хлеб, нож, лыжкі. Калі ўсё падрыхтавала, зірнула на чалавека, што стаяў каля прывада, але не позвала села на шула и стала чакать. Толькі як халімон падышоў сам, узяўся рэзаць хлеб, тады старая глушачыха замітусілася сцяпанку, дзе ты падзеўся обедаць ідзі. Бацька ж сядзіць, чакае дзеўкі і вы зласці бо пасёрбайце боршчыку. Калі ўсе сышліся, паселі дзе каму ўдалося, не толькі ганнай хадось, калі чужыя сцяпаны старая, са сцярогай, чынна, стары глушак здавалася б пачакаў як бы даючы ўсім адчуць важнасць моманту перахрысціўся дай божа сказаў ён ён узяў лыжку зачерпнуў з чыгуна баршчу тхарынамі вачыма павёў ва ўсіх хто сядзеў Усе браліся за лыжкі, такія ж стрыманыя, паважныя, як стары глушак, нібы стараліся быць падобнымі да яго. На хадушчыным твары Ганна заўважыла зачараванне і страх. Усё адно як не корч стары. Здаецца, ажно цар перад ёй. Мімаволі усміхнулася пра сябе Ганна, але усмешка адразу ж і згасла, стары так зірнуў на яе, нібы пачуў. Як скажы ты, чытае ўсярэдзіне, мільганула ў яе галаве. Абед здаўся ёй нясмачным доўгім. І Гану ўзрадавалася, калі глушак падняўся, дзякуй Богу кончылася. Адышоўшы крыху з хадоськай, яна пачула, як глучачыха, збіраючы лыжкі, пажалілася старому. Нацягалася я за канём. У голасе яе пачулася пакорлівая просьба. Хайму б хто маладзейшы. Ляманатарні увішнасць патрэбна, прамовіў хлімон строга, ён помаўчаў. Ну няхай. Не трэба. Будзеш салому адкідваць. Глушак пазваў хадоську, загадаў станавіцца конем. Іх акурат прывялі з двара, і стары сам пайшоў да іх. Ганна чула, як ён запытаўся, ці добра накармілі, напаілі, бачыла, як он узяў нагу, гнядога памацаў пад капытом. За гэтым ён павёў парабка к шулу, пацунуў яму чыгун, даў хлеб, моўчкі стаў, калі той, хапаючыся, жаваў і сёрбаў. Ганна не стала чакаць глушаковай каманды, пайшла сама ў гумно, хацела паляжаць на снапах у зацяжку, але як толькі ўвайшла, заўважыла, што следам хтосьці ідзе, гэта быў яўхім. Утамілася, спытаў ён. Можа быць, адказала яна. Я сам запарыўся. Бацька можа запарыць усякага. Яўхім кіўнуў на снапы, за якіх ужо выглядавалі, верхнія два рады бярвенняў. Ао, палезеш? Хочаш пасаблю? Абыдуся, адказала Ганна. Яна чакала, што ён адыдзе, але Еўхім як бы не разумеў, ці знарок хацеў збянтэжыць падсмяяцца. Ганна пастаяла і раптам узлавалася. А што ж няхай стаіць? Няхай глядзіць. Глядзі. Ухапілася адной рукой за шчыліну за бервяно, другой за сноп, абаперлася носкамі аб бярвенні снапы, стараючыся прытульваць спадніцу, падзерлася наверх. Ужо на снапах азірнулася і раптам перахапіла яго гарачы прагны позірк. Але сказаць нічога не ўправілася. У гумно ўваходзіў стары. Да вечара змалацілі ўсё. Вось што значыць малатарня, столькі жыта за адзін дзень увабраць. На другі дзень да самага вечара круцілі веялку, сыпалі чыстае збожжа ў мяхі, адграбалі мякіну. Стары корч рабіў усё разам з іншымі, і сам хвіліны не пастаяў і другім стаяць не даў. Яўхім рабіў тут жа каля веялкі, Быў ён, здавалася, такі ж, як заўсёды, рабіў, як усе, але калі б хто мог зазірнуць яго душу, то пабачыў, што не жыта, не вілка. А іншае зусім цікавіць і трывожыць Яўхіма. Дзе б ён ні быў, што б не рабіў, ён адчуваў і бачыў адну ганну. Яўхен добра ведаў, што не закаханы ў яе. Ён нават з пагардай думаў пра яе. Было б аб чым думаць, па чым сохнуць, Дзеўка б была якая асаблівая. А то ж, грудзі як грудзі, ногі як ногі, а грудзі нават дробныя як яблукі, і ногі танкаватыя кволы. Прыкра было думаць, што вось з-за гэтых дурных ног заснуць не мог паўночы. Усё ж бачыў, бачыў усё гэтыя ногі, смуглую пругкую лытку, голае калена. Лепш бы не глядзеў, калі я налезла на снапы. І так сабой не асабліва відная, Драбната, так думаю Яўхім. Паглядзець няма на што. Ой, твар худы, косткі на шчаках выпінаюць. Толькі і красы ў яе, што язык як брытва. Але колькі б не абгаворваў яе сам сабе, колькі няхаю, не памагала ўсё ж. Нібы апоены зеллем, думаў, думаў пра яе, сачыў за ёй неспакойным позіркам. А чаго дзела маладое? А наше дзело не нараджаць. Засмяяўся ён задаволены такім простым ясным тлумачэннем. Яўхім быў грубы па натуры, схільны да цынізму, Ён лічыў цынізм абавязковай адзнакаю сапраўднага мужчынскага характару. Пры ўсім гэтым вывад яго быў блізкі да праўды. Яўхім тады і сам не верыў у сур'ёзнасць сваёй прыхільнасці да Ганны. Але стары глушак хутка заўважыў яго позірк, асцярожна нібы незнарок заляцанні да Ганны – Ён адвёў Яўхіма за рог гумна і стукнуў па галаве лапаткай. «За што?» – ускрыкнуў Яўхім. «А кеб не рабіў, чаго не трэба! Жарабец дурны!» – сказаў стары глушак. «Ну, уже і пасмяяцца з дзелкамі не можна!» «Не для таго пазваны!» – адрызаў бацька і дадаў з папрокам. «Знайшоў каго?» Глушак адаслаў сына з гумна, далей ад дзяўчат і яўхім тут за ўвесь дзень больш не паяўляўся. Але калі вечарам стары павёз у свіран апошні мех, калі на гумнішчы засталіся толькі хадоська і ганна, якіх лімон загадаў пад грэбце, прыбраць усё, Яўхін паявіўся зноў. Ой, убачыўшы ў потімку, яго ўзрадавалася хадоська. Ганна сустрэла едкаватай усмешкай. «Дзе я то прападаў так доўга?» «Работку даў стары», – адказаў няпэўны Яўхім, і, каб змяніць небяспечны кірунак размовы і непрыемныя роспыты, запытаў. «Ну, а вы як тут?» «Дзякуй Богу», – адказала Ганна. «Не сумавалі адны». Хадоська ціха з дакорам шмарганула яе за рукаў – А Яўхім жа як бы не пачуў, не зразумеў кпіны, пастаяў, павёў вачыма па гумнішчы і прамовіў спакойна. Цёмна ўжо. Можна і канчаць? Ён раптам папрасіў. Знай што, хадоська, ідзі ў свіран. Мо там бацьку трэба што дапамагчы. А ты, кіўнуў Яўхім Ганне, да грабі да стога, ды дадому. Але як толькі хадоська знікла, Яўхім падышоў да Ганны, і стаў перад ёю. Злаеш ты, Йохім помаўчаў, чакаў, што яна скажа, а Ганна не адказала нічога. Ты што? Злая такая век? Ён гаварыў весела, хацеў добрых гаворкі. А табе не ўсё адно? Ганна вырухнула граблямі, як бы прасіла адысці не замінаць грэбці. Кеб усё адно, то не пытаўся б. Дак не скажу. Гарачая ты, мабуць, ён узяў Ганні на руку, якую той вечар, але яна спакойна, цвёрда забрала яе. Мабуць, ды адышоў бы ты грэбці не даеш. Управіся, адказаў Яўхім. Гарачая, значыцца. Для каго як? Ага, для каго як печка, а для каго лёд? Угадаў здагадлівы. А для мяне як? <laughs> Для цябе. Ой, па праўдзе не думала ніколі. А пэўна, для цябе ніяк. Як я то? спытаў Яхім. Не тое не сёе? Сярэдня? А вось так. Ты для мяне як кукаль на разоры. Што ты е, што цябе няма адно? Бо не знаеш, адказаў Яўхім. Ты ўсё пра дзятліка свайго думаеш таксама кавалера знайшла. Якія абы да душы адказала Ганна. Попусту сохнеш. Цяпер дзятлік твой не хутка выберацца. За такія штучкі мало не даюць, гэта ж бандзіцізм. За это так запратораць, што і свету белага не ўбачыць. От птушка, такі з выгляду рахманы цішэй вады гэты дзятлік, ніжэй травы, А глядзі, з бандзюкамі знюхаўся. Ганна барвала. Не радуйся чужой вядзе. Яўхім зразумеў, што перахапіў, схібіў, паспрабаваў паправіцца, я ж не радуйся. Шкода проста цябе. А ты не шкадуй, няма чаго. Я чалавек не злы, спагадлівы асабліва да девак. Ён жартам стараўся як можна загладзіць памылку, растапіць яе непрыхільнасць, якая стала такой калючай. Ось тут час такі. Збыту матка не дае. Жаніся ды да жаніся, жаніся. От я прыглядаюся, сказаў Яўхім. Ну калі так, то не туды глядзіш. Не выглядзіш тут нічога. А вось у другі бок глядзеў бы. Хадоська вонь, ночы не спіць. «Хай, Хадоська!» – отказаў Яўхім. «Любіць цябе, дурная! За што толькі? Вось гэтага дауміць не магу!» «Хадоська! А што тая Хадоська?» «Вада! Смаку ніякага! От ты, ты, па-моему, са смакам!» «Дак яна ўжо ў сто раз лепей за цябе!» – адказала Ганна. «Ой, ты, па-моему, не слухаў яе Яўхім!» Ты здаецца як самагоначка, Пяршак. Йохім раптам схапіў яе за руку, Ганна паспрабавала вырвацца. Но «Ну, не вырывайся, не вырывайся, сказаў Яўхім. У, мабыць, такі гарачая. Пусці! Ганна рэзка крутанула руку і вырвалася. Але ў той жа момант, адкінуўшы яе руку з граблямі, якія яна трымала між сабой, Яўхім абхапіў Ганну аберуч, сціснуў так, што ёй зацяло дыханне. Ад валасоў яе, ад твару пахла я ў хіму ветрам саломай, нічым такім завабным жаночым, што ў галаве яго муцілася. Ён адчуваў такія грудзі, яе жывот, цвёрдыя калені, Усё цела яго поўнілася нецярплівай гарачай прагай, і гэтая прага ап'яняла паліла, туманіла развагу. Пусці, пусці, чуеш, балючы, не цісні, ой! Рвалася назад Ганна, непрыхільная, гнеўная, усё яшчэ трымаючы граблі. А яе вочы былі блізка, былі добра відны ў потімках непакорныя, дзікаватыя, як у птушкі, што б'ецца сілка. І плечы, і рукі, і ногі яе. Уся яна была наліта непакорай. Але ён не зважаў на гэта. «Пусти, чуеш! Адыдзі!» крик, — крыкнула Ганна. «От нецерплівая!» — паспрабаваў ён пажартаваць. «Патрывай, бо! Ну, патрывай, трохі! Пусти, закрычу! Ей-богу, зараз закрычу!» Ён не адказваў. Ён не мог гаварыць. Але лавіў, лавіў яе рота, яна не давалася, адварочвалася. Перад ім была то скроня, то раскудлачаная галава з хусткай, ссунутай назад. Йохім, аднак, не адступаўся, усё дужэй, дужэй сціскаў дзяўчыну, не было, здавалася б, такой сілы, якая б разарвала гэты абдымак. І раптам у Ганны вырвалася спалоханая, як маланка ударыла. «Бацько!» Йохім адразу выпусціў яе, адскочыў, трывожна азірнуўся. Спачатку на дарогу к свірну, туды, адкуль ён мог паявіцца, але там не было нікога. Тады я ўхім кінуў позірку бок суседскаму гумну на загуменне. Не было відаць нікога. Я ўхім мімаволі глянуў на Ганну, як бы просячы яе памагчы, і ўбачыў, а яна ўжо стаіць наводдаль, паправляе валасы і хустку. Не шукай, няма яго, кпліва прамовіла яна. Я ўхім са злосці аж вылаяўся. Ты чорт! Але тут жа адчуў, што паказваць злосць сваю значыць страціць зусім мужчынскую годнасць, стаць проста нікчэмным. І тады ён паспрабаваў засмяяцца. Ха, а я паверу, Лока ты выдумляеш. Вось да каб дурыла, вось такую лужыну пляснула подлая. Ах, я дурань, так думаў яўхім. А ты ж палахлівы оказывается, сказала Ганна. Ад гэтага здзеку ён гатовы быў рынуцца да яе, разгневаны як звер, але яна наставіла граблі пагрозна і папярэдзіла: Падыдзі толькі. Яухім прыпыніўся як бы разважаючы. А думаць было цяжка. Сэрца шалёна калацілася. У скроні біла кроў, у галаве стаяў важкі, туман. А Ганна ж хітрая не траціла часу марна. Скарыстала замінку, заўважыла постаць, што праходзіла непадалёк па загуменні і крыкнула: «Тётка Лена, ці то вы? Постаць стала, прыгледзелася да іх: « Это я ў дотця, пазналі абое голасу ўдавы сарокі. А то ты, Ганна, аге. Яўхім, слухаючы гаворку, аж кіпеў. Гэта ўсё было здзекам з яго. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.